Errobi taldea omentzeko sortu den atzar adi izeneko emanaldi berezia Sabi Pegi musikariaren iniziatibaz sortu da. Errobi taldeak plazaratu zituen lehen diskoko kantuak ekarriko dituzte holtza gainera, eskarmentu handiko zazpi musikari izanen dira taula gainean, horien artean Jojo Bordagarai kantaria berekin mintzatu gara eta errobi taldeaz galdetu diogunean. Ara, ez, ez ditut eh, pertsonalki uh, sekulan, fena, sekulan ikusi alizan uh, eh, tauletan, eh, gaztesi bai ginen, eh, nahi batani, Bernadetetani, ba, aldiz, aldiz horiek gure zukaldera inusartu dira ba, gure ikintzen, gure intimitatean ziren. Miresten ginituen, izahak, era, eh, izahak begietan behatzen ginituen, eh, kasetetan, eh, kasetetan, badugu zumeet <laughs> eta beraz hor bai, eh, hor uh, Xabi Perrik hor eh, eskaini daut hor dauku, eh, parada. Memento horietaz horroitzeko, epoka horretaz horroitzeko, eta bon, errobiri, errobitaldeari omen aldi bat eskaintzeko, eskertze, eskertze bat eskaintzeko. Bai. Horrek nau motibatzen, bakarrik. Zenbait iruro gita margarren amarkada eramanen gaituen emanaldia izanen da, kantuak entzunen ditugu, baina ez bakarrik pantaila haundi bat ere izanen baita. Hori da, izanen da, behaz, proiektaturik izanen dira irudiak, e, tekstuak idatzirik, izanen dira e, filmatxo batzu, izanen dira grabaketa batzu, Eh, of botzean izanen dira eh, afixa batzu. Batzarradi emanaldia gogoan hartu biarritzeko atabal aretoan izanen dela maiatzaren amazazpian arratseko sortzi terdietan eta zozo bordak araik errandigunaz. Lehenik ikusiko dugu nola, eh, nola hartua izanen den beraz amazazpikoa. Kure sedea da, e, bon, kopuru mugatu batean aritzea, baitu 6 zazpi, zortzi menturaz, eskualegian uh, eh, eska, eh, proposatzea, eskualegian zer uh, ikusgarri hori, zenta liku berezietan berbaita eman aizan, bai proiektzio horiek eta urtatzeko eta guzi, Galdi egiten du alere bon, medio, medio potioloak galdi egiten ditu, ikusgarri horrek, eta hori da, I, labur eta hon, uh, eh, omen aldi bat izanen da, eskertze bat izanen da, eskertze urratxetan gira, behaz aski mugatua izanen da, eta eskolegian eh, zehar hori proposatuko dugu, ikusiko badira, badira pista batzu, mena hor eh, gauzatu behar direnak, eta hori ikusgarritik landa hori eh, lotuko gira. Helburua da, la ere, zazpi provintzia konkitzea? Bai, hori da, hori da, zenta aldean biziki popularak ziren, biziki famatok ziren eta errubikoak, beraz aldean ere emaitea, eta eskolegi barnek aldean ere, bai, hori ikusten ari gira. ba, maiatzaren amazazpian atabal aretoan izanen den kontzerturako, jakin, sartzeak dagoeneko salgai direla, eta informazio guztia jasunai baduzue, atzarradi.com webgunera jo dezakezuen.